xifreen baltsa dantza. Joan den hastian, Nafarroko gobernuak mapa soziolinguistikoaren orkespena egiten zuen eta horokorki eskualprentxan titulu eseskorrak nagusitu dira. Naiz eta euskalaren ezagutza eta eskualdunen kopurua emendatzen agertzen zen Nafarroan, azpimarratu dira gehiago erabilpenaren txifreak. Paradoxa bat dirudi egia, eskualdun gehiago bainan erabiltzaile gutiago. Txifre batzuk beste alen aintzinean. Beste sifren baltsabat gure ipar eskoregian. Azken eskolaren elakunde publikoaren aholku bat azken ama joteko irakaskuntzako datuak orkestuak izan dira. Sifreekin dantzatu egin dugu berriz. Nabarmenak diren batzuk, ama jortez ikasle kopuru orukora mila ikaslez emendatu da ipar eskola guzietan, horien artean sortzieun baino gehiago ikaslez emendatu da seskako xarea baikorra beraz euskalaren Eta gehitzen aldugu lehen mailako eskoletan eskoraz ikasten duten ikasleen portzentaia, eribidun sailetan edo murgitze sisteman, pasatu dela euneko ogoi eta lautik, orokorki, euneko ogoi eta amazazpirat bimila malauan. Eta ama eskoletan portzentai hori euneko berrogoi eta laua delarik kasik. Datu baiko horrek ez duken zen egoera orokorra ez dela obetzen, eta euskaldunen kopuruak segitzen duela tipitzen ipar eskoaregian. Beti sifren baltsan beraz. Ara ere, gogoan atxikitzekoa zein kontestutan lortu diren emaitza horiek kuadro legalari gabe, bide mugistuak, eskualegintzako eragilentzat bai eta eskualaren erakunde publikoaren ere, ziburu bezalako aferak, pentsaze lor genezaken beste kontestu batean. Prezeski, azken hilabete horietan lurralde kontratu berria eta instituzioaren gaia lantzen, aztertzen, eztabaidatzen ari dira, ari gira. Euskala eta hizkuntza politika gai nagusietalik dira eta nola tratatua izanen den gaia, kontratu eta instituzio horren balioaren nortzeko elementu nagusi bat izanen da. Ea musikatresna horiek aldatuz eta hobetuz, baltsa batetik, Niko Etxart eta Woody Drummonden joken rol batetalat pasatzen giren.